وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين Na mingapi katika miji iliyokuwa ikidhulumu tumeiteketeza na tukawasimamisha baada yao watu wengine. فلما احسوا باسنا idha hum minha yarkudun basi walipoihisi adhabu yetu mara wakaanza kukimbia la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun msikimbie na rejeeni kwenye zile zile starehe zenu na maskani zenu mpate kusailiwa. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين Wakasema, ole wetu, hakika sisi tulikuwa madhalim. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين Akikuacha hicho kuwa kilio chao mpaka tukawafanya kama waliofyekwa wamezimika. Wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma la'ibin, na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao kwa mchezo. law aradna ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين Kama tungelitaka kufanya mchezo tungejifanyia sisi wenyewe, lao kwamba tungelikuwa ni wafanyao mchezo. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون Bali tunaitupa kweli juu ya uongo ikauvunja na mara ukatoweka. Na ole wenu kwa mnayoyazua. وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون na ni vyake yeye tu Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na katika ardhi na walioko kwake hawafanyi kiburi wakaacha kumwabudu wala hawachoki yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun wanamtakasa usiku na mchana wala hawanyongonyei amittakhadhu alihatan min al ardhi hum yunshirun Au wamepata miungu katika ardhi inayofufua?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 Sema, leteni ushahidi wenu. Aya ni ukumbusho wa hawa walio nami na ukumbusho wa walio kabla yangu lakini wengi wao hawaijui kweli na kwa hivyo wanapuuza wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون Na hatukumtuma kabla yako mtume yeyote ila tulimfunulia ya kwamba hapana Mungu isipokuwa mimi. Basi niabuduni mimi tu. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Subhanahu bal ibadun mukramun. Na wanasema Ar-Rahman mwingi wa rehma ana mwana. Subhanahu ametakasika na hayo. Bali hao ni watumwa waliotukuzwa. La yasbiqunahu bilqawli wa hum biamrihi ya'malun. Hawamtangulii kwa neno nao wanafanya amri zake. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao. Wala hawamwombei yoyote ila yule anayemridhia yeye. Nao kwa ajili ya kumwogopa wananyenyekea. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين Na yeyote kati yao atakayesema mimi ni Mungu badala yake basi huyo tutamlipa malipo yake jahannam. Hivyo ndivyo tuwalipavyo wenye kudhulumu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na wengi katika watu wa miji tulioiteketeza kwa sababu ya ukafiri wao na kuwakadhibisha manabii na baada yao tukasimamisha kaumu nyingine zenye hali bora na mwisho mwema kuliko hao. na tulipotaka kuwateketeza na wakahisi ukali wa adhabu yetu na uwezo wetu wa kuwateremshia hayo watakayoyapata wakafanya haraka kukimbia kama wanyama hayawani ati kutafuta kuokoka. Enyi wapinzani msikimbie hapana kitu chochote kitakachokulindeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Rudini kwenye zile neema na majumba mliokuwa nayo Huenda watumishi wenu na wenzenu wakakutakeni msaada na rai kama ilivyokuwa ada yenu, wapi hamtoweza. Kwa kuwa hao makafiri wamekwisha sikia wanavyokejeliwa na wanavyoitwa kwenda teketezwa na wanayakini nako, basi watasema hakika kweli sisi tulikuwa ni wenye kudhulumu, tulipoyaacha na na tusiziamini ishara za Mola wetu mlezi. Maneno hayo hawaachi kuyakariri na kuyapigia makelele mpaka kwa adhabu yetu tukawafanya kama mimea iliyofyekwa na moto liozimika hawana tena uhai. Wala hatukuziumba mbingu na ardhi na viliomo baina yao kwa mpango huu wa hikma na mundo huu wa namna peke yake kwa mchezo. Bali tumefanya yote haya kwa hikma ya juu ambayo wanaifahamu wenye kuzingatia. Lau tunataka kufanya mchezo na pumbao isingelimkinika kuchukua ila yaliyo katika ufalme wetu, kwani hapana ufalme ila wetu. Ingelikuwa sisi ni wa kufanya hayo. Wala nasi si wenye kufanya hayo kwa kuwa silaiki ya haki yetu. Lakini jambo linalotuelekea sisi kulifanya ni kuipambanisha kweli juu ya uongo ipate kuondoa. Na nyinyi makafiri mtahiliki kwa sababu ya kumzulia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na ni vya mwenyezi mungu peke yake vyote vilivyomo mbinguni na katika ardhi kwa kuviumba na kuvimiliki. Basi ni haki yake peke yake kuabudiwa. Na malaika waliokaribishwa kwake hawana kiburi cha kuwazuia kumwabudu na kumnyenyekea wala hawaoni machofu na kunyongonyea kwa ibada ya mchana na usiku. Wanamtakasa alitukuka shani yake na kila lisilomwelekea. Kumtakasa huku hakusiti Bali huo ni mtakaso wa daima hawana shughuli nyingine ya kuwashughulisha. Washirikina hawafanyi wafanyavyo waliokaribishwa katika kumsafishia ibada Mwenyezi Mungu, bali wao wamewaabudu wenginewe na wakafanya miungu duniani isiyostahiki kuabudiwa na huwaje kwenda kuabudu kitu kisichokuwa Mwenyezi Mungu ambacho hakiwezi kufufua. Lau mbinguni na duniani kuna miungu isipokuwa Mwenyezi Mungu, wanaoendesha mambo yao, basi ingeliharibika nidhamu iliyosimamishiwa hizo mbingu na ardhi kwa kumbwa, na ikafikilia mwisho wa mpango na hikma. Basi na atakasike mwenyezi mungu mwenye ufalme wote na yote wanayomsingizia washirikina. Yeye subhanahu hahojiwi kwa anayoyatenda kwa nini yeye pekee mwenye utukufu na madaraka, mwenye hikma na ujuzi, hakosei katika kutenda chochote, ni wao ndiyo watahisabiwa na kuhojiwa kwa wanayoyatenda kwa kuwa wao hukosea kwa udhaifu wao na ujinga wao na kuhilibiwa na matamanio. Hawajui wajibu wa Mwenyezi Mungu ulio juu yao, ndiyo maana wakawa na miungu mingine isiyokuwa yeye wakaiabudu bila kuona ushahidi wowote wote wa kuingia kilini wala uthibitisho wa kweli. Ewe nabii Waambie leteni uthibitisho wenu kama kweli Mwenyezi Mungu anamshirika katika utawala hata kafaa kushirikishwa katika kuabudiwa. Hii kurani iliyokuja kukumbusha umati wangu kwa linalowajibika na hivi vitabu vya manabii wengine vilivyokuja kukumbusha kaumu za kabla yangu vyote hivyo vimesimama juu ya tauhidi upweke wa Mwenyezi Mungu. Lakini wengi wao hawajui yaliyokuja ndani ya vitabu hivyo kwa sababu hawajishughulishi kuyazingatia yaliyo muhumo Basi wao wamekuwa wenye kuipuza imani ya Mwenyezi Mungu. Ewe nabii, sisi hatukumtuma mtume yote kabla yako ila tulimpa wahi yani ufunuo awafikishie watu wake kuwa kuabudiwa isipokuwa mimi basi nisafieni ibada iwe kwangu tu na baadhi ya makafiri wa Kiarabu walisema Ar-Rahmani Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma ana mwana. Kwa yale madai yao kuwa malaika ni binti za Mwenyezi Mungu ametakasika na kuwa na mwana kwani hawa malaika ni waja wake waliotukuzwa tu kwa kuwakaribisha na kwa wanavyomwabudu yeye. Hawamtangulii Mwenyezi Mungu kwa kauli yao wainenayo kabla yeye kwa parusa na wao hawatendi lolote ila kwa amri yake tu, wala hawapinduki mipaka ya amri anayoamrisha. Mwenyezi Mungu anazijua hali zao zote na vitendo vyao vyote walivyovitanguliza na walivyoviakhirisha. Wala hawamwombei mtu kwake ila kwa aliyeridhia Mwenyezi Mungu. Na wao jinsi ya wingi wa hofu yao kumwogopa Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtukuza yeye daima wanahadhari naye. Na miongoni mwa malaika atakayesema mimi ni Mungu wa kuabudiwa badala ya Mwenyezi Mungu, huyo tutamlipa kwa kumtia jehanamu. Mfano wa malipo hayo tunamlipa kila mwenye kupindukia mipaka ya haki na wakajidhulumu nafsi zao kwa kudai uungu na kuingia katika ushirikina.